Elizondoko karrika nagusian den, fan dendak, erakusketa polita prestatu du korrikaren zat, jantziden dauntan, bularetako handiak ere saltzen dituzte eta hortan berezituak dira eta erakusleio hortan beraz korrikaren bizkarrekoak beste urtekoak agertzen dira bularretakoen azpian. Fantsik edendako diabe oia erretretan da orain eta orain bere alabak atxikitzen du Baina, berekin hitz egin dugu ala ere. Klau, ba, gu beti urtero, bueno, urtetai beti hartu izan dugu, eta urten dugu erdi, gure esku dagoekin batean. Baina nola jo biletu nahi zen, baina la ere buztan datate gatia... Gokputzen duzu, eh? Bai, dortzala, bai. Ez dakitzen bat iren duten lehen iten baina orai, oi, orai, ja iren zartzen eta... Emozio eh? Ah, emozioa terriblia, beti, beti. Bai? Emozionatzen, naiz. Ja, atzoti nago arras orduri jarri. Konke imaginetzen, eta espaio nago ja esperuan. Ze, honekin lo egin duzu gauntan? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Ai, ez dakit, fama, famatu bai. ez dakit, bueno, baina bai, bai, beti ongi lan indugu gauze, bai. betiko den da bai, eta ja laugarren generazionia da, mm. eta konten, bai. bai. Elizondoko jendeak hemen erosten ditu jantziak eta holako? Bueno, bai, eta Elizondot ingurutik ere bai, eh, badugu, bai, bai, badugu jende politik ingurutik ere torzen dena, eta bueno, darrak, bor supuesto, bai, ez. Bai. Hemen Elizondoko egian eta inguruetan denda txikiek nola, nola da biltz? Lekua bada? Bai, loko pasa que den Montelago ere izan dire garaiago biak igual, baina bueno, nik uste baiet bai ongi daiela, eh? pentsatzen dut ez dakit. Ni ja dut orai urte bat jubiletu eta orai ja bertza gara bat jakoa. Ba. Orai ja bapisketu usten. Alde famatu horretara berriz etorriko naizen da lagun batek esan dit e, telebistan pasazela zuen den da iduriz bularretako handiak baitu zuen. Eh? Horta bai, hor bera pasazu zen. Gehiago, bai, bai, bai. gehiago Bai, baitu, negoi labak, ikesitu ongi taliatzen eta hola, eta egize eh, badu, baina baitu hain bertze klienta, eh? Hau Bai, ordan, ze bularretako bai, haundiak... bai, eta ezke bada lehen, ez dakit baina orain ere, lehen erizein ziren baina orain gero eta gehiago azke meharrak eta bularra haundiekin. Eta orduen behar duzu buelta txikie eta bularrak haundiek. Eta hortan badu, kristoin narrakazta, bai, bai, eta lehen ziren, pues ja, zarrenak, bularra haundien dago, baina horai, bat baituzu, kolore guzietan, eta, bueno, arras, arras politek, bai. Hemen Elizondoko fantxiken leku egokia. izu, bai, bai, bai, bai, bai, pentsatot bai, ez. Jendia gustora eta tortzen da, eta zoi hemen inguren bastanen eh, eta malderrek antola, eh, kanpotik, eh, batugu oporretan eta tortzen direnak, ez dakizu katalanak eta malderen eta tortzen bai, dira, gire, bai, han ez duzten agarpatzen, hemen harpatzen duzte. Ah, bai? Hau nitzetan erritiketan harpatzen da, e, eh, irietan harpatzen ez duzun, eh? Hoi bai egidela. Eta Euskaraz gara. Gara berrogei urte den dan, eh? Osa gari badaketen daiburuz ere zerbait. Ah. Bai, bai. Hau duzu argumentu berena ez, denda eh, bai. sustengatzen? Ni badakit ja demonioa bezala, por vieja, no por lista, baina bueno, ba, esperientzi, esperientzi dendakin badut, bai, bai. Eta orain, ze aspertzen pixka bat? Ez, bu, ez dut emorik aspertzeko, tortuz ez gitu mia paskaltzera tola, eta badut beti lana, bai, bai, bai, bai, bai, nik eneiz aspertzen, beti, egune, bai, naiz bizketari bete, baina egune ez tamaten ordu nahi dut dena gaine, bai. Pantxikeko, Juan Amari, mi esker? Ba, ez da, ez da zuei, zuei, bale?